บุ๊กทูห้าสิบเก้าปาริซาตเดวิตที่ทำการไปรษณีย์นาโปชเตที่ทำการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนกเดย์ในบริ a ีโปชตา ที่ทำการไปรษณีย์ไกลจากที่นี่ไหม Je to daleko k nejbližší poště? ตู้ไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน Kde je nejbližší poštovní schránka? ดิฉันต้องการสแตมสองสามดวง Potřebuji několik známek. สำหรับการ์ดและจดหมาย na pohled a na dopis. ค่าส่งไปรษณีย์ไปอเมริการาคาเท่าไหร่ Kolik stojí poštovné do Ameriky? พัสดุหนักเท่าไหร่ Kolik váží tento balík? ดิฉันส่งทางจดหมายอากาศได้ไหม Mohu to poslat letecky? ใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าพัสดุนี้จะไปถึง Jak dlouho to trvá, než to tam dojde? ดิฉันโทรศัพท์ได้ที่ไหน Kde si mohu zatelefonovat? ตู้โทรศัพท์ที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน Kde je nejbližší telefonní budka? คุณมีบัตรโทรศัพท์ไหมคะ Máte telefonní karty? คุณมีสมุดโทรศัพท์ไหมคะ Máte telefonní seznam? คุณทราบรหัสโทรศัพท์ของประเทศออสเตรียไหมคะ Znáte předčíslí Rakouska? รอสักครู่ขอดูก่อนนะคะ Okamžik, podívám se potom. สายไม่ว่างตลอดเวลา ta linka je pořád obsazená. คุณต่อเบอร์อะไร Jaké číslo jste volal? คุณต้องกดศูนย์ก่อน Musíte nejprve vytočit nulu.